Ang plano sa mga diglo nga i-erase ko. Kyunsa sa pamilya, digilo pagsabotahe ang usa ka amahan nga nasayod sa ilang tinago ni Jordan James Peterson Bacong Negros Oriental Hunyo 2025 Intro. Dili ni proteksyon, usay kini ka plano sa pagpawala sa ako, wala gayod masaylo sa katalagman ng akong anak. Hangtod ilang gisabotahe ko og gilayas siya. Dili ni sayop nga pagsabot, Kini usa ka plano nga giplano daan aron tangtangon ko isip amahan sa kinabuhi sa akong anak. Dili tungod kay abusado ko, kundili kay wala ko muyon sa ilang mga bakak, ug dili ko gustong mahimong alipin o pasagdan lang. Kung tinuod pa nga kabalaka sa kaluwasan, gipagi unta kini sa korte. Dayon, ug legal, apan wala. Giplano nila kinidaan gikawat ang mga dokumento, gisulat pag-usab ang kasaysayan ug nagpakahipokrito nga mutabang pero sa tinuod nangandam sa akong pagka-erase. Kasal. Anak ug ang tago nga ikaduhang kinabuhi. Nagpakasal ko kang ang ginatagilo nga adunay tinuray nga intensyon. Nanganak mi og lalaki. Ako matinud anon, seryoso og pirme presensya sa pamilya matagadlaw. Apan siya, wala. Pagabot sa unang tunga-tunga sa 2023, nagsugod na og gawas ang kamatuoran. Nawala ang kwarta nga para unta sa abang, unya ang tagya sa balay na sa atubangan sa among balay ng utana nga no, wala bayri. Giingon ni Ann nga gikuha sa iyang mama, pero gi Denny sa iyang mama. Permi siya wala sa balay, daghan rason na usay wala gyud. Gipabilin niya ang among anak sa iyang mama nga wala ko pang pangutan na. Nagakinabuhi na siya og laing kinabuhi emosyonal, pisikal, uh, ah, og financial nga kalit lang nawala gikan sa among pamilya sa akong likod. Uh, siya mikaw, eh, napuyom-nabilin sa among anak. Pagabot sa tunga-tunga hangtod sa ulahi sa 2023, gibiyaan na niya ang among balay. Gibiyaan niya ang iyang responsibilidad isip inahan og asawa. Ako na ang nag-atiman sa among anak. Uh, buhaton sa tanang amahan, mibarog ko, nagpaningkamot ko nga mahatagan og tarong nga kinabuhi og kalinaw ang akong anak bisan wala siya. Nibalik ko temporarily sa balay sa pamilya de Digilo tungod lang sa panginahanglan. Wala siya diha inigbalhin, bisan sa miyaging balhin, wala siya. Wala siya misuporta bisan usa ka critical nga butang para sa among pamilya. Pagpugong sa akong pagkaamahan, samtang naning kamot ko nga matimanan among anak Sadyang nagsugod ko na nga daron ang akong anak sa trabaho para malikayan ang gubot ug pagkontrolar sa balay ni Lina. Kipugan ko nila pirmi. Si Lina mosagang sa agyanan, magimog hinungdan nga dili mi makabiya. Init kaayo para niya. Naara ko sa balay, biyay lang siya diri. Dili safe para niya. Dili kini bahin sa kayohan sa bata, kundi libahin kini sa ilang paggugos o gusto nga sila ray magbuot sa bata samtang ipagawas nga wala ko'y pakialam. Bisan sa panahon nga dad-on na ako ang bata sa park, kung maabot na sa mga alas 6 sa gabi, magsugod na si Lina og panawag balik-balik. Mura siyag akong amo, gusto mi pabalikon sa balay. Apan kong anak nga si Ann mawala uh, daghan adlaw para sa iyang kalibog og kabit. Wala gyud tawag. Wala mangutana, wala magbuwat. Grabe ka hipokrito. Dili niya kasab-an ang iyang anak nga babae, pero pirmi ko niyang gusto kontrolon akong wala gyud mibigya. Gusto nila nga ako raan mo trabaho pero dili mahimong aman. Gusto nila na ako raan mo bayad pero dili mo desisyon. Kay kung makita ko sa kinabuhi sa akong anak, ilang plano nga drama mo likigyod. Giplano na ang sabotahe bisan wala pa nagsugod ang kasamok. Bisan wala pa mimibalhin sa balay sa iyang pamilya, nasayod ko nga gidala na ni Ann ang importante nga mga papeles. Birth certificate sa among anak, marriage certificate namo ang kasabutan sa yuta sa Siaton Dili to aksidente. Nasayod ko kay nakasend siya og mensahe nga ang boot box nga adunay importanteng mga papeles na ana. Pagkakita nako, gikan sila dayon niya ang mensayod siya nga makabantay ko unsay yay iyang gibuhat. Nagpasabot kini nga gikuha niya ang mga papeles bisan wala pay away, bisan wala pa siya mulayas. Giplano na niya ang pag-erase nako pagka ah, Nobyembre 24 to 24 gingnan ko siya diretso nga asa na ang mga certificate niya na siya para unsa man tug na para sa ako ug gingnan ako kung lisod kayo kuhaon ang mga dokumento nga naa ang akong pangalan ug sa akong anak kinahanglan pa ko mo adto sa Saksak Barangay gitunol ra niya dayon nakita na ako ang iyang kahadlok mahibawan na ako ang iyang plano binoang nga kaloyan pero gipulihan ko na diay sa plano sa balay ni Lina de Gilo sa Bakong nagtrabaho ko sa adlaw para makabangon sa among problema sa kwarta. Ako ang nagatiman sa among anak adlaw-adlaw. Nagpuyo ko sa ilang balay kay para lang sa akong anak. Pero naadiyay siya'y tagong plano. Nagpakita siya og tabang. Pero sa tinuod, iyang gibalhin ang sinina sa akong anak ngato sa iyang kwarto. Ug gitago dito. Gusto niya nga sa iyang kwarto matulog ang bata. Dili sa akong kilid. Gikasaban ko pirmi sa ginagmay nga butang, labi na sa disiplina sa bata ug sa usa ka adlaw samtang gikasaban nako ang bata sa huston nga paagi pareha sa gibuhat sa akong ginikanan kaniadto gingnan ko niya tawagan tika og pulis gingnan pud nako siya ngano wala man tawagi ang pulis para sa kabit ni Anjaneth wala siya motubag hilom ra ang iyang kahilom mao nay tubag kung wala pa siya kabalo sa kabuang sa iyang anak, motingugunta siya masuko o motubag. Pero wala, kay kabalo na siya. Kabalo siya ng akong moto ko sa pulis para sa kabit ni Ann, mahunong ang ilang plano og mapildi sila. Samtang nagtrabaho ko, gidala nila ang akong anak sa Saksak Barangay nga wala ko kabalo. Samtang nagtrabaho ko para sa among panginabuhi, gidala sa akong in-laws ang akong anak sa Saksak Barangay. Wala ko kahibalo, wala ko gitugutan. Nasayran ra ako tungod sa pagkasinsero sa akong anak. Nangutan ako, Unsa inyong gibuhat karon, Adriel? Nitubag Shalma. Niadtong mi sa basketball court. Nabati na ako nga naidili sakto. Kay kabalo ko nga ang basketball court dual rakayo sa barangay hall sa Saksak. Dili lang to dula-dula. Ilang gidala ang akong anak sa barangay. Wala ko gitugan, wala ko giapil sa desisyon. Samtang ako nagpaningkamot og trabaho. Wala sila mangutana, wala sila mihatag og pasabot. Wala sila mitugan kung ngano. Hilom, giplano. Apil sa ilang dakong nga plano nga tangtangon ko sa kinabuhi sa akong anak. Samtang gipangbalhin nako ang among mga butang kisulayan nilang papasa ang ebidensya. Samtang gipangbalhin nako ang among gamit kikan sa balay sa mga degilyo na ay butang nga grabe kaayo nga nahitabo. Samtang ako busi balhin sa akong kwarto, nisulod si Lina Degilo kon ugangan nga babae og gikuha ang tulo ka importanteng butang, ang birth certificate sa akong anak, ang marriage certificate namo ni Aneth ug ang tracing nga akong gitago ilawom sa foam. Wala kini nawala lang. Gikwagyud gipangtaguan siyang kwarto. Wala siya mitugan. Nasairan ran ako pagkahuman nga wala na ako makita ang mga papeles ug ang kwarta. Pagpangutanan ako niya, mitugan siya nga. Kipahulam ran ako, ihatag ran ako niya. Pero wala siya nagsulti daan ug dili to pagpahulam kun dili usa ka paagi aron kwaon ang mga dokumentong nagpamatuod nga legal ko nga amahan ni Adriel ug bana ni Anjaneth. Ang pagkawat sa kwarta plano pud nga paluyahon ko. Dili ni normal nga drama sa pamilya. Kini usa ka tinuyo nga pagsamok, pagpaningkamot nga ilubong ang ebidensya nga nagpakita nga akong anak ug akong asawa legal nga konektado nako. Nagblotter ko bahin sa kwarta pero wala gyapil sa tinuod nga transparency reports sa police sama sa ilang gibuhat sa tanan nga reports kabahin sa akong kaso. Sa katapusan, nabawiran na ako ang, ang three hunt pagkagabi, human pa ko ni Demal, ug human pa sila nakapahiluna og kaguliyang og pagduha-duha sa akong pagkalegitimo. Kini nga hitabo nagpamatuod sa akong kahadlok. Dili lang nila gusto nga ilisan ko. Gusto nila nga papason ko, bisan legal. Pakita kuno og tabang pero nagtukod og kaso batok na ko. Nagpakita si Lina nga murag mo suporta pero pekiray tanan. Sa likod sa akong likod, iyang gibuhat, gi-twist ang istorya sa akong adlaw-adlaw nga routine. Uh, gipanabi nga bati kuno akong pag-atiman sa akong anak. Nag, nagbuhat og istorya nga gipasagdan nako akong anak Pinako ang nagatiman sa tanapil sa pinakabinuang nga akusasyon nga usara ra ka beses kada adlaw nako gipakaon akong anak. Tinuod, usahay lahi lang kog kauntungod sa tensyon sa panimay. Nga wala kuno koy paki sa iyang kahimsog. Ako ang mag-toothbrush niya, magbisti, magtutlo niya. Bisan ang tanan ako nga pagmahalisip, amahan ilang gigamit batok nako. Uh, bisan gani ang giatineth. Uh, ah, uh, birthday card nga gihatag ni Anjaneth sa among anak sa iyang ika-5 ka tuig nga birthday gisulat sa kadili masabtan sa bata dili to para sa bata uh, ah, aron ipakita sa ubang tawo nga murag naa siya papel isipinahan bisan wala na siya sa tinuod nga kinabuhi sa bata tanawa ang birthday card naprobahan sa online nga nagtinabangay ang tanan Pagkahuman, akong nadiskobrehan nga Facebook friend si Lina ug iyang mga apo ni Michael Bima ang lalaki nga kuyog ni Angen samtang kasal pa mi. Kini nagpamatuod nga nakaibalo sila sa affair, sila mismo ni Sugot ug ni sang-ayon ini. Uh, gidawat nila nga ilisan ko isip amahan sa sa Hulyo 2024, Si ni sulti mismo sa recording nga nagsign siya og 6-month lease uban sa maong lalaki. Wala niya gisultihan nga kasado siya og nga naami anak. Pagkahibalo sa lalaki, naguba ilang relasyon. Nisuway siya og pasabot og pagpangayo og pasaylo nako pero wala na ako gidawat dili ni siya kawalay alamag. Kini usa ka gitinguhang plano nga ilisan ko og limtan ang among tinuod nga kasaysayan. Papasko sa lawan sa among pamilya. Unya ni sunod ang pinakusog nga ebidensya. Sa tindahan sa ilang pamilya, naa sa estante nga napalibotan sa mga baligya, nakita nako ang usa ka framed photo collage nga ako mismo ang naghatag isip regalo. Isip regalo pero nailahi ang akong nawong gipapas, gipilo o gitabunan gikan sa sulod, ilawom sa salamin. Gibungkag ang frame, gituslok o gitaod pag-usab. Ang uban nga parte sa litrato, wala usab. Pati ang pagkabutang sa mga baligya palibot sa frame. Klaro kaayo nga gi-display gyud kini sa publiko. Wala kini gitago. Kini usa kahibalo usa ka mensahe sa silingan sa mga customer ug sa akong anak. Wala na ni nga amahan, dili na siya kabahin sa among pamilya. Nisuway ko og ligwas pero gibunalan ko nila. Pagkahuman na ako nakatigom para makabalhin og bagong puyanan nga layo sa ilang pamilya. Nagsugod ko og balhin uban sa akong anak aron makasugod og bagong kinabuhi. Niabot ang petsa, Pebrero 17, 2025. Murag ordinaryong adlaw lang. Nibisita si Angeneth, nagpakitang buotan, nagtabang pagani og limpyo sa fridge prejeeder. Pero samtang nibalik ko para kuha, kuuhaon pa ang uban nung gamit, gikuha niya ang among anak og nawala. Walay pasabot, walay papel. Puro lang inahan si Lina Maful, unya yang inahan si Lina, kalmara kayo nga gisugo ko nga ato sa barangay Satch. Pag-abot na ako dito, wala ko'y nakita kundi walay court order blotter, walay legal nga process. Nakahikay na sila daan uban sa DSWD ug Bekong Police kumpleto na ang ilang pagbudi. Dautang propaganda dili protection sa bata. Pagkahuman nila kuhaa ang akong anak, gisulayan pud nila nga gubaon ang akong dungog. Naghimo silag mga butang-butang nga istorya ug para sa DSWD. Tulo ka beses nga gibalibaran sa Bekong Police ang akong pagsulat og blotter. Gibalibaran pod gibalibaran pod nga pirmahan ang akong transparency request. Wala sila nagpaminaw sa akong side. Wala sila nag-verify sa bisan usa ka butang. Kung tinuod pa na kabalakan ni para sa kaluwasan sa bata, na ay court records, na ay mediation, na ay poor mga hearing, pero ang ilang gibuhat kay tago-tagong meeting, mga peke nga reklamo, ug kompleto nga pakiguyon sa usag-usa aron ilubong ang tinuod. Pagpangtapos, dili ni para sa kaluwasan sa bata. Wala ko nawa di sa akong anak tungod kay napakyas ko isip amahan Nawadan ko kay nisulti ko sa tinuod, kay wala kong mitugot nga hilomon lang ko, kay dili ko kontrolado sa ilang kabubuton, diligyod ni bahin sa best interest sa bata. Kini bahin sa paglimpyo sa usa ka amahan nga nisulti sa tinuod ug sa pagtabon sa pamilya nga nagpuyo sa mga bakak. Pero dili ko pasagdan nga mawala ko. Dili ko mahilom pag-usab